puszki, kartony, butelki My kartonik na język, księżyc prawie w pełni Dzisiaj nic tu nie jest w czelni Idziemy na polanę się położyć, spalić joja I tak kręca się na banie, to dopiero pierwszy pojazd Myśli jak gonitwy, dusza odprawia modlitwy Rozmazany obraz się przejawia, ludzie znikli Duchy nas witają bez kitu to jest straszne Lekki batri, wtedy chciałem nie brać tego na poważnie Zamieniam się w kangura, skaczę po leśnej polanie Jeden ziomek został duchem, drugi zamienił się w skałę W sumie już nie myślę, posługuję się instynktem Jestem jak zwierzaki, moje serce jakby cichnie Nie bylibyśmy sobą, gdyby ktoś nie wpadł na pomysł By odpalić samochód, zabrać także trochę floty Wiem to nie jest mądre, nigdy nie byłem normalny Jeden kumpel był, teraz niestety jest martwy nie będziemy się tu zmieniać Choćby przyszła pora poodwiedzać se więzienia Kartonik na język myśli w zagubionej pętli Zagubione auto, kangur skacze na powierzchni Weź, kangur skacze na powierzchni Jeden ziomek skała, drugi duchem jest tej pętli Samochód rozjebany, a jak miał niby przeżyć Skoro kangur go prowadził, jakaś skała, duch ty wierzysz? Lecimy na przypale, słuchaj dalej co się stanie To nie jest zwykły wyścig, zwykłych kumpli na tym kwasie Odpalając starość już wiemy co będzie dalej Chyba to jest niemożliwe, a co jeśli coś się stanie? Mamy w dupie konsekwencje, jeszcze Joya trzymam w łapie Nikt nie myśli o kresce, bo za duży jest już balet I tak jadąc patrzę, oglądam się w lusterku Gały ostro wyjebane, może będę na pudelku Zgadnij gdzie skończyłem, tak w areszcie i na ścianie Rozjebaliśmy auto, ciekawe co będzie dalej Posłuchaj jeszcze snarni przy tym chowa się jak karne, No właśnie, chuj z tym rozjebanym autem Wyszliśmy na wolność obiecując na poważnie, że się zmienię je kumple się ogarną Jedyne co ogarnąć mogę trawkę duży banknot Weź, nie będziemy się tu zmieniać Choćby przyszła pora poodwiedzać se więzienia Kartonik na język myśli w zagubionej pętli Zagubione auto, kangur skacze na powierzchni Weź, kangur skacze na powierzchni jak skała, drugi duchem jest tej pętli Samochód rozjebany, a jak miał niby przeżyć Skoro kangur go prowadził, jakaś skała, duch ty wierzysz? Weź, nie będziemy się tu zmieniać Choćby przyszła pora poodwiedzać se więzienia Kartonik na język myśli w zagubionej pętli Zagubione auto, kangur skacze na powierzchni nie będziemy się tu zmieniać, nie Nie będziemy się tu zmieniać, nie Nie będziemy się tu zmieniać, weź Nie będziemy się tu zmieniać, yo